deja ofizi horietan äh, sartzen denak, badu, ikus molde bat, äh, neke dien esentek behar diela laguntu. Hoi lehenik, bigerenik aktualitatiak äh, beti erraiten deiku ofizio gogorra dela, zer nahi min badela ofizio hortan, ofizio hoi ezinago edera da, baldintzak dia geuak eta sartzen ahal. Eta geho, Uh, fama txar hoi, bereziki telebistan agertzen dien aktualitateetan eta hola, fama txar horrek e, badu ondo amen formakuntza. Zen eta, gehuag eta nekezago behitie, uh, eizan edo edo zoanian eskolek, gehuag eta nekezago die uh, gazten uh, biltzia ofizio hori buz. Eta hoi fama txar hangatik zuetako? Enetako bai.